ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเธอไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซเมื่อเป็นเช่นนั้น เธอพึงทำความสำเนียกว่า เราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระแห่งจิตของตนเถิด ดังนี้ b e c a u s e one who is not skilled in the ways of others' minds should train oneself f i r s t I will be skilled in the ways of my own mind. It is in this way that you should train yourselves. ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในวาระแห่งจิตของตน เป็นอย่างไรเล่า คือเปรียบเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นสองหน้า หรือภาชนะน้ำอันบริสุทธิ์หมดจด ใสสะอาด ถ้าเห็นทุลีหรือต่อมที่หน้า ก็พยายามนำทุลี หรือต่อมนั้นออกเสีย ถ้าไม่เห็นทุลีหรือต่อม ก็ยินดีพอใจว่า เป็นลาบของเราแล้วหนอ บริสุทธิ์ดีแล้วหนอ ข้อนี้ฉันใด การพิจารณาของเธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือจะมีอุปการะมาก ในกุศลธรรมทั้งหลาย ในเมื่อเธอพิจารณาอยู่ว่า เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีอภิชาคือความเพ่งเล็งหรือไม่มีอภิชา เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีจิตพยาบาท หรือไม่มีจิตพยาบาท เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีถีนมิทะคือความง่วงซึม กลุ่มรุมอยู่ หรือปราศจากความง่วงซึม เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยเป็นผู้ฟุ้งซ่าน หรือไม่ฟุ้งซ่าน and how is one skilled in the ways of his own mind it is just as if a woman or a man young youthful and fond of ornaments would look at her or his own facial reflection in a clean, bright mirror, all in a bowl of clear water. If they see any dust or blemish there, they will make an effort to remove it. But if they do not see any dust or blemish there, they will be glad about it, and their wish fulfilled they will think, How fortunate that I am clean. So too, self-examination is very helpful for one to grow in wholesome qualities. One should ask oneself, Am I often given to longing, or without longing? Am I often given to ill will, or without ill will? Am I often overcome by dullness, all drowsiness, all free from dullness and drowsiness? Am I often restless all calm? พึงพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ว่า เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยเป็นผู้มีจิตเศร้าหมอง หรือมีจิตไม่เศร้าหมอง เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีกายอันเครียดครัด ในการปฏิบัติธรรม หรือมีกายอันไม่เกรียดกรัดเรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยเป็นผู้เกียจคร้าน หรือเป็นผู้ปรารบความเพียรเรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีจิตตั้งมั่น หรือไม่มีจิตตั้งมั่น ดังนี้ One should ask oneself Am I often plagued by doubt or free from doubt? Am I often angry or without anger? Is my mind often defiled or undefiled? Is my body often agitated or unagitated? Am I often lazy or energetic? Am I often unconcentrated or concentrated? ถ้าเธอพิจารณาอยู่ โดยเป็นผู้มากด้วยความเพ่งเล็งคืออภิชามีจิตพยาบาท มีตีนามิตะกลุ่มรุม เป็นคนฟุ้งซ่าน มีความเกลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉา เป็นผู้มักโกรธ มีจิตเศร้าหมอง มีกายเครียดครัด เป็นคนเกียจคร้าน มีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้แล้วเท่านั้นพึงกระทำซึ่งฉันทะ ความเพียรความอุตสาหะ ความขมักขม้นความไม่ถอยหลัง สติ และสัมปชัญญะ อย่างแรงกล้า เพื่อจะละเสียซึ่งธรรม อันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้น เช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะ อันไฟลุกโผล่แล้ว จะพึงกระทำฉันทะ ความเพียร ความอุตสาหะ ความขมักขม้น ความไม่ถอยหลัง สติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้า หรือศีรษะนั้นเสีย If by such self-examination one knows I am often given to longing, given to ill will, overcome by dullness and drowsiness, restless, plagued by doubt, angry defiled in mind, agitated in body, lazy, and unconcentrated, he should put forth extraordinary desire, effort, zeal, enthusiasm, indefatigability, mindfulness, and clear comprehension to abandon those same bad unwholesome qualities, just as one whose clothes or head had caught fire, would put forth extraordinary desire, effort, zeal, enthusiasm, indefatigability, mindfulness, and clear comprehension to extinguish the fire on his clothes or head และถ้าเธอพิจารณาอยู่ เราอยู่โดยมาก โดยความเป็นผู้ไม่มีอภิชา คือความเพ่งเล็ง ไม่มีจิตพยาบาท ปราศจากความง่วงซึมกลุ่มรุมจิต เป็นคนไม่ฟุ้งซ่านหมดความเคลือบแคลงเห็นแย้ง เป็นผู้ไม่มักโกรธ มีจิตไม่เศร้าหมอง มีกายไม่เครียดครัดปรารบความเพียรมีจิตตั้งมั่นดังนี้แล้ว ตันั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นแหละ แล้วประกอบความเปลี่ยนเพื่อความสิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไป but if by such self-examination one knows I am often without longing without ill will free from dullness and drowsiness calm free from doubt without anger undefiled in mind, unagitated in body, energetic, and concentrated. He should base himself on those same wholesome qualities, and make a further effort to reach the destruction of the tense.